Esperanta Universala Interreta Tempo e Ceto Esperanto Ce Tempo. Tago ca iaro estas dune astronomia astronomiai unuoi. La tero rivolua su unu foie dum unu plen tago, dum circa o tricent ses de quin como du de quin tagoi, la tero unu foie uiras la sunum. Tamen, Cial la plen tago devas esti dividita en du periodoi de dec du horoi, cae la horo en ses dec minutoi, au 3600 secundoi, lau la pluriar mila Babilona system? Ciu vi hazarde memoras ciel calculi lau la ses deca basa sistemo? ne tiel simple, ciu ne? Unua pli faciligo ocasis ciam oni adoptis la kvar horan sistemon, kies horo estas indikita per la horoi i passis ec de nocto meso de nulo gis dudec tri. Nur en Usono, Australio cae Canado, crom Quebecio, oni obstin cape daures usas la dude horan sistemon, cun giai folclorai amoi cae pomoi. Por indici ciu temas priantau tagmesa au post tagmesa horo. Crome, tiui ci ne estas la solai malfacilagioi de la tradizia sistemo. En la nun epoco de tut monda real tempa comunicado, accordigi pri la tempoi estas mal conforte produce fai causui. La tiel nomatai hor zonoi au tempo zonoi cae la somera tempo. Cial ne adopti universalan decuman sistemon por indici la tempon? Fakte, dum la Franza Revoluzio, oni anstata uigis la dudec hor antagon per dec hora periodo kies ciu horo en havis cent minutoin, cae ciu minuto cent secundoin. Mi pritractos nun similan sed modernan tempo mesuran sistemon nomatan bato tempo au interreta tempo. Gin en conducis en 1990 la Svisa horloge firmao Schwatch tutte ne temas citie pri sem paga reclamado favore de tiu firmao, char iam ecte 2003 gine plu productas cae vendas brac horlogioin cun la bato tempa sistemo. Tamen, la batoi de tiu ci sistemo daure constante batadas, cae bonege plu vivas interrete cae en porteblai compufonoi. Essence oni dividis la dudec qua horan plentagon en mil same longain eroin nomata in batoi. Oni povus associi la ideon de batoi al quasa batoi de la coro de Gaia, la patrina Tero e la Helena mitologio. Unu tia bato san valoras la tradizia in un minuton cae dudec ses como quar secundoi. Por indiki la interretan tempon, oni usas la interretan simbolan helicon. Antau tri numero inter nulo nulo nulo kai nau nau nau. Do helico nulo nulo nulo indicas noctomeson, kai helico quincent tagmeson. Vidu la centran bildon supre. Sed lau kiu referenza basa meridiano? La firmao Swatch creis ne nur novan manieron mesuri la tempon, sed ancau novan meridianon en bielo, Svislanda urbeto, quie trovigas dia cef sidejo. Do, ufficiale, la biela mesa tempo, bo moto, estas la nova universala referenzo ca in homo por la interreta tempo. La tago, la Bomoto, bo moto, comencillas si la interreta tempo helico nulo nulo nulo, tio estas si en octo meso, lau centra Europa vintra tempo, so eto, quiu sia vice estas egala al uto zo universala tempo, iama gren mesa tempo plus unu horo. Consideru la situazion de esperantistoi el Canado, Italuyo, Japanuio, qui devas interconsenti pri specifa horo por interreta conveno. Helpe de la interreta tempo, oni simple decidos rencontigi, exemple, je helico 3-2 nulo, quiu estas indico de la sama tempo en la tuta mondo. Compreneble por la Canado temos pri loca dudec horo cae dec ses minutoi por la italo pri la quina kai dec ses kai por la japano pri dec tria horo kai dec ses minutoi. Notinde estas quiom grandan avantaggio non i povus obteni en internaziai horaroi, ne plu horsangioi pro tempo zonoi. Iam dec sep iaroi passis ec de la inconduco de la interreta tempo – cae gis 2003 la firmao Swatch productis cae vendis brac orlogio in cun la interreta tempo, quancam versaine nur ciel curiosagioin. Mi havas uno e la lasta i modeloi. Vidu en la maldextra foto gian cifer platon montrantan supre la locan horon, dec quina cae dudec minutoi cae sube la rilatan interretan tempon, helico quin nau o. Alia eblezzo, vidu la dextran bildon, estas montri nur la interretan tempon, cae sube la interretan daton. Exemple, helico do dudec sep dec, tio estas la dudec sepan de octobro. Et se tiai horlogioi ne plu estas acceteblai trovidas en la reto tutte libera i i por computiloi kai applicajoi por compufonoi chi montras la internet an tempo kai convertas gin alla loca horo kai inverse mia opinie la ideo de universala internet a tempo esta sticla kai exterordinare tauga por la universala linguo esperanto kiel esperanta universala interreta tempo oni povu simbole redifini per e helico to tio estas esperanto ce tempo la interretan tempon kai la esperantistaro povus adopti kai usi gin vaste kai entusiasme tio povus anca u helpi por disconigi esperanton mem